Toda cachorra gosta de um cachorro. Todo cachorro gosta de uma cachorra. E quando os dois estão juntos, é uma safadeza da porra. E quando os dois estão juntos, é uma safadeza da ah. porra. E quando ela tá no cio, ela não quer dar pra virar lata. E quando ela tá no cio. Ela não quer dar pra virar lata. Já que ela quer os corretão de ouro, já que ela quer os corretão de prata, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada. Pros pitbull de raça, já que ela quer os corretão de ouro, já que ela quer os corretão de prata, senta vai safada. Pros pitbull pitbull de raça, senta tá, vai safada. Os pitbull de raça, senta tá, vai safada. Os pitbull de raça, os Vai me pega Guga. Vai me pega Guga. Vai me pega Guga, que eu sou sua, eu sou puta. Vai me pega Guga. Vai me pega Guga. Vai me pega Guga, que eu sou tua, eu sou te chamar de puta, de puta vagabunda. Puxa o meu cabelo enquanto eu empino a bunda, eu vou sentando. Sentando e que quando eu vou sentando. cantando, e que quando. Toda cachorra gosta de um cachorro. Todo cachorro gosta de uma cachorra. E quando os dois estão juntos, é uma safadeza da porra. E quando os dois estão juntos, é uma safadeza da ah. porra quando ela tá no cio, ela não quer dar pra virar lata. E quando ela tá no cio, ela não quer dar pra virar lata. Já que ela quer os corretão de ouro, já que ela quer os corretão de prata, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada. Pros pitbull de raça, senta vai safada safada. Os pitbull de raça, já que ela quer os corretão de ouro, já que ela quer os corretão de prata, senta vai safada. Os pitbull de raça, senta vai safada. Os pitbull de raça, senta vai safada. Os pitbull de raça, os Vai me pegar, Guga. Vai me pegar, Guga. Vai me pegar, Guga, que eu sou sua, eu sou puta. Vai me pegar, Guga. Vai me pega pegar, Guga me pega, Guga, que eu sou tu, eu sou puta. Pode chamar de puta, de puta vagabunda. Puxa o meu cabelo enquanto eu empino a bunda, eu vou sentando. Sentando, e que quando eu vou sentando. Sentando, e que quando.